Zikrinden ayırma aciz kulunu Allah'ım Allah'ım Allah'ım benim Düşünmez bükerim garip boynumu Allah'ım Allah'ım Allah'ım benim Düşünmez bükerim garip boynumu Allah'ım Allah'ım Allah'ım benim Sevdanla yaşarır her zaman gözüm Yanar yanar kül olur daim özüm Başkası çıkmaz dilimden son sözüm Allah'ım Allah'ım Allah'ım derim Başkası çıkmaz dilimden son sözüm Allah'ım Allah'ım Allah'ım derim Başka tapacak yok yemin ederim Her an la illallah derim Andıkça adını biter kederim Allah'ım Allah'ım Allah'ım benim Andıkça adını biter kederim Allah'ım Allah'ım Allah'ım benim Sevdanla yaşarır her zaman gözüm Yanar yanar kül olur daim. Başkası çıkmaz dilimden son sözüm Allah'ım Allah'ım Allah'ım derim Başkası çıkmaz dilimden son sözüm Allah'ım Allah'ım Allah'ım derim Başkası çıkmaz dilimden son sözüm Allah'ım Allah'ım Allah'ım derim